Hala, Tamara eta Igoia. Bueno, zer Tamara, hauten nora jongo gara nik e, lasai egoteko eh, egon nahi dut eta bueno, ba, hotel batean egon da toki batean, tranquil, eguzkitan. Eta hor, e, eh, ontenean barruan geratu, e, atera gabe, nahi duzu? Ba, dana barne aukeratzen badugu, zeketik. Bale, ba, orduan, e, ezagutzen dugu leku bat eraiago gara, eta hor, ontenean, ontenona aukeratuko dugu, eta ba, denari onarekin, eta egeri leku ona, eta bai. Hoteleko aktivitatea asko dugu. Ez, ez, olean egotea, bai, baina, aktivitaterik ez, ez, ez, ez, ni, e, e, bidaindik e, lodi, loditu egin etorri nahi dut, eta lodiago etorri nahi dut, eta ez, ez, bizitza ona, anamakan etxun, etxun eh, duta, eta eguzkitan, itz batean, lo, bai, ja, amakan algun oso dut emagara, ez gara. Ez, zera, ikusiko dugu, listo. Pero bueno, nahi bada zu aktibitate apur bat, ba gabean eh dantzaldia prestatzen badute utelean, ba an eh bueno, hoy es la taberna. Bai, ba ni aktibitate hartuko dut. Ba, beste lan hartuko dut, no naiz. Eh. A gero zuri pizka ba, matza eh, eh luan zureki ere. Bai, ba, ez zaitut oso konbentzituta ikusten, ez nahiago dozu ba, eh zailak ez zeo zer ikustea, baina, bueno, e, eh, bidai bat ere ondo, ondo datorkigu. Ba. Orduan, ba, joan argara, adibidez, dakit. Bueno, Bilbon bertan geratu algara oker batean. Eh? Eta mara. <laughs> Ikusten dote zaizula bat ere gustatu eh, da ideia eta hori horrek ez ditu, iruditzen. Ez ikusi dut arbasketan Egipto eta ba, gustatuko litzaidak Egiptora joatea eta horko piramideak eta gauzak ikustea eta kameruetan ibiltzea. Hori horren dago eta hango herri hori nik uste dut arriskutsua dela egia esateko bildurra ematen dite bueno, ba, e, ez bidai lasai eta ez egiptora, baina horko tartea handikoa bai. Bueno, ba, bere Europan, Europa mendik Europa. urbidik dugu, bai. eta nola motxila, zu, motxila ere, vale. homo <laughs> zareni, maleta, eta, bueno, baina jantzia zartuko leku handirik ez dut. Ez dut behar. Eta trenez egiten badugu, ba, idez, Parizera joan, horrego hori ja sartzen gara, uf, ez da, nek pentsa, pentsatuta dauka eh? Mm, abi hori ez, abi bat hartu, eta neku batean, azte bat hor, bai, bai, bai. Ba, orduan, a ber, eta beroa da hotza... Ez ez, noski. eskin zertik. Beroa, beroa, eh. Orduan beren interrenio alboan, egon behar da. Bueno, bale, bale, hori aukeratzen utxeko, utxeko dizut. A adibidez italiara, Italia, bueno, vale, izan, izan daiteke, izan daiteke, baina dena barne, eh, operatu. Baina, dut, dut, dut, dut, dut, Bueno, si nahi bat duzu, eh, egunen batean, egun eh, txambo bat egitera, eta beste egun batean e, lagunduko zaitute, jute, iria ikustera. Ba, ondo.